بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat littafin abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala makon da ya gabata mun tsaya a ƙarshen babi na 466 a ƙarshen hadisi na dubu ɗaya da goma sha uku da haka a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba a farkon babi na ɗari hudu da sittin da bakwai a hadisi na dubu ɗaya da goma sha hudu imamul bukhari ya ce babu wannan babi bai masa tarjama ba mai jingina shi bai masa tarjama ba kawai ya ce babu kurman babi kenan to amma kila idan mun ji hadisan za mu ji ina suka nufa قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا عبد الرحمن عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha anil afniyati wasudati an yujlasa fiha faqala almuslimuna la nastadi'uhu la nutiquhu qala amma la fa'atu haqqaha qalu wa ma haqquha qala gaddul basari wa irshadu ibn sabil wa tashmitul adisi iza hamidallah wa raddu tahiyya wannan hadisin an karbo daga abu huraira allah ya kara masa yarda ya ce ma'aiki sallallahu alaihi sallama da ha'anil afniyati wasu an yi fiha ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya hana zama a ƙofar gida da kuma kan hanyoyi al'afniya shi ne irin filin da ke gaban gida haka ƙofar gida ke nan ko a sudat kuma a duruk hanyoyi irin gefen hanya haka mun gane kaga zama majalisa ke nan ko an yi jilasa fiha manzan allah ya hana a zaura a kofar gida ko a kan titi mutane ya samu wani kwalbati ko wani gefen hanya a sun fiɗa tabarma ko kuma su haɗu a zauna a yi tattaunawa manzan allah sai ya hana a wancan lokacin faƙalar musulmuna sai musulmai suka ce musulmai a nan sahabbai kenan sai suka ce la nastadiu la nuiku suka ce manzo Allah ba za mu iya haka ba ba za mu iya haka ba sai manzo Allah ce to shikenan amma la kun ce ba za ku iya ba to ba du haqqaha ku bayar da haƙƙin hanya ga hanya ne kaluwa wa ma haƙuha suka ce ya manzan Allah menene haƙinta ƙala manzan Allah ya ce gabdul basar rufe gani korinsa idanuwa daga kallon abin da Allah ta'ala ya haramta a kalla wa irshadu iblis sabil da shiryar da ɗan tafarki matafi ya zo ya tambaya da Allah ina ne hanyar gari kaza ku nuna mashi ina ne gidan wane ku yi masa kwatance ku nuna masa wannan hakkin hanya ne wanda zai zauna bakin hanya to sai ya san zai yi wannan wata shimitul Adis idha hamidallaha sannan idan wani ya aci shawa ya gode ma Allah a wannan majalisi to a samu wani ya gayar da shi sai ce wa raddu tahiyya sai kuma mayar da sallama in wani ya zo wucewa ya yi musallama to a karba masu wannan sallama waɗannan su ne haƙoƙi guda hudu wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa haƙi ne na ita hanya na haka duk wanda zai zauna bakin hanya da sunan hira ko da sunan majalisi ko da a kofar gidanka ne ka fiddo ma mutane su haɗu su zauna to sai an kula da waɗannan haƙoƙi na hanya idan ba haka ba an yi laifi Allah sauka قال الإمام البخاري حدثنا أحمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا كنانة مولى سفية عن أبي هريرة قال أبخل الناس من بخل بالسلام والمقبول من لم يرده wa in halat bainaka wa baina akika shajaratun fa in salata an tabda'ahu bis salam la yabda'uka fa'al daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda sayyidina Abu Huraira yake cewa yake cewa abkhalun nasi man baki da bisalam wanda ya kowa ruwa shine wanda yake ruwa da sallama wanda ya fi kowa rowa shine wanda yake rowar sallama ya zamanto in an zo wucewa ya zo wucewa ba zai iya mutane sallama ba wannan marowaci ne sannan ya ce wal wanda kuma za ka ce ma shi ne mallam ya ruddahu wanda shi kuma baya mayar da sallama ne abu hurera ya ce wa in halat bainaka wa baina akika shajaratu ko da ita ce ya ce ta haɗi ta raba ka tsakaninka da mutum fa inista ta an tabda a hubis salam la yabda uka faf'al to kana da ikon ka fara yi mai sallama kar bari shi ya fara yi maka abu da dace to faf'al kai haka kai haka kar yadda wani ya fara yi maka sallama don kada ka shiga cikin mai rowa yan kuma an ba kai kuma ka amsa ka shiga cikin almagbul mun fahimta to wannan ah, wannan asirin kunga ya tsaya kan sai na abu huraira hadisun mawuf ƙalil bukhari حدثنا إمران ابن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن حسين عن عمرو ابن شعيب عن سالم مولى عبد الله ابن عمرو قال وكان ابن عمرو إذا سلم عليه فرد زاد فأتيته وهو جالس فقلت السلام عليكم فقال السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi ibn amr aka yi sanya muku abdullahi ibn umar ibn amr ko ibn umar na? to akwai wata nuska din wadda za a ga daga abdullahi dan umar ne to amma wannan kuskure ne daga abdullahi dan amru ne akwai abin da ya faru wanda ake ce ma at a wajen hadisi na cikin zamu zo karatun su. to irin shi ne ya fara ana akwai wanda suka roto da abdullahi dan umar amma marwayacin abdullahi ibn amru ne abdullahi ibn amru ibn al'asi to an karɓi wannan hadisin daga salim salim din nan maula ne na abdullahi ibn abu mana bawan ya yantar da shi wa kana ibn yake kala ya ce wa kana ibn amru idan sullima alaihi faradda zada ya ce shi abdullahi dan amru ya kasance in an mai sallama yakan karba to in ya karba ma kuma zada yakan yi kari sama da abin da aka fada masa a sallama ya ce fate tuhu wa huwa jalisu wata rana na je sai na iske shi zaune fakultu sai na ce assalamu alaikum faƙali sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ne ya ƙara yanzu ya ƙara wa rahmatullah ya ce sun ba a tai humar ratan ukura wata rana sai na sake komawa fakultu sai na ce assalamu alaikum wa rahmatullah ƙala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu kuma mai ƙara ya ƙara wa barakatu sun ma a taituhu ukura sai na je masa wata rana fakultu sai na ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. faƙali sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. waɗayyibu salawati sai ya ƙara waɗayyibu salawati sai ya ƙara wannan amma can baya ya ga mana sallama tana cikewa kan wa barakatu akan samu irin waɗannan ziyadat ɗin daga waɗansu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu wannan kagarwa ce ta abdullahi ibn amr yana ƙara wannan to amma abinda malamai suka faɗa ne a tsaya kan abinda manzan Allah ya tsaye da mutane ne wa barakatu da aka sallama nan take tsayawa to kun wannan babin da ya bar shi haka a rufe mun ji hadisan da ke ciki ya kawo hadisai guda uku a ciki me hadisan suke nuni zuwa gare shi sai malamai suka ce babin da ya zo sa ai shi ne babu taslimi bil ma'arifa wa gairiha babin yin sallama ga wanda ka sani da kuma wanda baka sani ba to kamar wannan babin shi kuma yana magana akan raddus salam bil ma'arifa wa gairiha domin kullum da akwai mayar da sallama a ciki a na farko akwai raddus salam na biyu ma akwai raddus salam na uku din ma na ƙarshe akwai raddu salam haka wasu malamai suka ce wala Allah kila wannan shine abin da Imam Bukhari yake nufi amma sai bai saka babin tarjama ba mun fahimta wannan jawabin kuma yana da kyau haka in ka kalli hadisa Allahu a'lam imamul buhari Bukhari babu لا sallimu ala fasikin babi na gaba zai karantar da mu kar a yi wa fasiki sallama kar a yi wa fasiki sallama ai musan fasiki ko man karaja an da'atin lahi wanda ya shi daga yi ma Allah ta'ala da shi ne fasiki Allah ya ce kar a yi shi kuma yana yi Allah ya ce a bari shi kuma ya ƙi bari ya zan fasiki to wannan babin imamul bukhari ce la yusallimu ko la yusallamu ala fasiki kar a yi wa fasiki sallama za mu ji hadisin shi قال البخاري حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا بكر ابن مدر قال حدثنا عبيد الله ابن زحر عن حبانا ibn abi jabala an abdullahi ibn amru ibn al-asi qala la tusallimu ala shurrabil khamri abdullahi wannan an karbo daga abdullahi ibn amru ibn al-asi kala yake cewa la tusallimu karku yi sallama ala shurrabil kham akan masu shan giya akan masu shan giya mana in ka zo wucewa sai kaga waɗansu suna shan giya to karka yi mun sallama saboda ne fasikai ne saboda fasikai ne ko ka zo wucewa sai gan suna shan wuyi ba za ka yi mun sallama ba ko ka zo wucewa ka gan su suna shan maganin tari fakalin giya ce in mutum ya dauke ta ba magani ba to ya ce duk ba za ka yi mai sallama ba sai ka wuce in ji abdullahi fatawar sahabi ce abdullahi ibn amru ibn al'asi mun fahimta duk da isnadin atharin yana da rauni isnadin yana da rauni muhammad nasiru dina albani rahimullahu ta'ala ya ce a isnadin wannan atharin akwai abdullahi ibn zahari kun gan shi ubaidullah afuwan ba abdullahi ba akwai UbaidulLah ibn zahari sai ya ce wa kuwa da ifin yana da rauni wajen malaman hadisi saboda shi sai aka rauna athar da haka wannan bai inganta ba ta fuskar isnadi cewa abdullahi ibn amru ya faɗi wannan fatuwar ƙalil bukhari حدثنا محمد ابن محبوب ومعلى وعارم قالوا حدثنا أبو أوانا عن قتادة عن الحسن قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة wannan asarin shi kuma na gaba daga alhassan wani ne alhassan alhassanul basari kenan alhassanul basri alhassanul basri yake cewa laisa bainaka wa bainal fasiki hurmatun ya ce babu wata alfarma tsakaninka da fasiki yanzu alhassanul basri to kaga cewa babu wata hurma babu wata alfarma tsakaninka da shi sallama tana daga cikin alfarma girmamawa ce kuma alfarma ce to sai yake cewa duk wanda yake fasiki ba wannan tsakaninka da shi kaga kamar alhasan basri yana fatawar cewa fasiki bai da wannan alfarma ta ai mai sallama mun gane to shi wannan isnadin ya inganta alhasan basri ya ba da wannan fatawa cewa laisa bainaka wa bainal fasiki hurmatu قال البخاري وحدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثني معن ابن عيسى قال حدثني أبو زريك أنه سمع علي ابن عبد الله يكره الأسبرنج ويقول لا تسلموا على من لئب بها وهي من الميسر wannan isnad wannan hadisin na gaba shi kuma an karɓo shi daga a daga aliyu ibn abdullahi ko isra'ila yana ciki akan aliyu ibn abdullahi aliyu ibn abdullahi suka ce tabi'i ne aliyu ibn abdullahi ibn abbas dan dan abdullahi dan abbas mun gane an ce an haife shi a ranar da aka kashe sayin na ali a ranar aka kashe aka haife shi shi sa sai aka saka mai sunan ali sai aka sanya mai sunan ali to an ce mutum ne mai yawan ibada da aka daga cikin lakabobinsu ana ce mai asajjad da kasirci salati saboda yawan sallarsa ya rasu shekara ta 117 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ma yana daga cikin manyan malamai masu fatawa to shi aliyu ibn abdullahi ibn abbas aka ce ya karahu al'asbiranci yana kyamar al'asbiranci al'asbiranci farisiya kalma ce ta farisanci mun gane a wanda wani abun wasa ne kana ya ce mashi ludo yanzu ko ka ce mashi kwada kwada ake cewa wannan abin da ake da kwado hmm. yana ya dauka ko chess ko dara duk zai ya daukar wannan ma'anar yanzu to yana kyamar wannan wasan yana kyamar shi abdullahi ali ibn abdullahi waya kuda har ma yana ba da fatawa yana cewa la tusallimu ala man la'iba biha karkai sallama ga wanda ka gani yana wasa da shi in ka zo wucewa suna yi ba za ka yi masu sallama ba in ka zo suna addu ba za ka yi masu sallama ba in ka zo wucewa suna suluka ba za ka yi masu sallama ba duk sai iya ɗaukar wanda ma'ana ya ce wahiyar minal maisir tana cikin caca caca ce Tunda da gaba za mu zo mu ga ma mai wasan zai babi nan ga bukhari cewa mai irin wannan wasan an yi mai sallama ko ba za a yi mai sallama ba to amma nan da ya kawo wannan asirin kaga yana sun ya nuna mana cewa wannan wasan yin fasikanci ne shi bukhari kenan to amma shi ma wannan bai inganta ba ta fuskar isnadi a isnadinsa akwai abu zuraikin ai kaga haddasani abu zuraikin kawai aka ce to ya abu zuraikin qala ibnu hajr majhul ibnu hajr yace wannan mutumin majhul ne wa qala zahabi la yu'rafu zahabi yace ba a san shi ba wannan ya sanya muhammad nasir da albani ya rauna shi ta fuskar isnadi mun fahimta to kaga anan duka abinda ya kawo a cikin babu ba hadisi ko daya duka aiki fatoyi ne da waɗansu malami magabata to a haka ɗin ba kuma guda biyu ba su inganta ba sai wannan asarin guda ɗaya na alhassanul basir to shi ya sanya ake ganin shimfasidi a yi mai sallama ko ba za a yi mai sallama ba to shi fasidi yana da hali guda biyu halinsa na farko shi ne lokacin da yana cikin fasikansu ka zo wucewa suna cikin yin wannan aikin wanda ake cewa wannan aikin fasikanci ne suna shan giya ko suna gara ko suna kaza suna kaza suna kaza to a wannan gabar halinsa na farko ke da za ka yi mai sallama ko ba za ka yi mai sallama ba halin shi na biyu shi ne lokacin da baya wannan abu amma da ɗabi'arsa ce yana yi to amma lokacin da ka gan shi yanzu ba wannan abin yake yi ba ila ko yana gida ko a bakin hanya ka hadu da shi amma ka san yana yin wannan abin amma dai yanzu ba wannan abin yake yi ba to za ka yi mai sallama ko ba za ka yi mai sallama ba can babin da bukari zai mana a gaba na lokacin yana cikin yin abin ne mun fahimta nan kuma ana maganar baya cikin yin abin to baya cikin yin abin babu hadisi kamar yadda muka gani sai magana ta alhassan Basir. wannan ya sanya waɗansu malamai suke ganin cewa idan baya cikin wannan ɗabi'a ta fasikancin babu laifi kana iya bai sallama amma in ka zo ka iske shi yana cikin aikata laifin to a wannan lokacin ba za ka yi mai sallama ba kamar yadda za mu gani a san gaba mun fahimta dalili shi ne shi addinin musulunci bushara yake ba korewa ba mun gane shi musulunci kira yake a taho a taho baya korewa lokacin da ka ce wa da za a daidai mai sallama an kore shi ko ba a kore shi ba sai ya fushi amma lokacin da ake mai to ana jawo shi ana jawo shi shi sa waɗansu malamai suke ganin cewa ita wannan sallamar da za ka yi masa shi kansa a lokacin da bayi akwai ma'auni na ganewa za ka yi mai ko ba za ka yi mashi ba za ka tsaya ka karanci wannan mutunan in ina mai sallama wannan zai ba da wata kafa wadda zai dinga jawo shi har ina mai nasiha ina mai wa'azi ya bar wannan abin e eh, za ta ba da kafa kaga akwai maslaha yi mai sallama ko koyi mai sallama ɗinnan. zai sanya ya ji cewa musulunci da musulmai sun kula da shi wata rana zai tunanin bare ya daina wannan abin wanda musulunci ke kyamar saboda shi Ka ganin ma an jawo shi amma idan aka ga cewa daina yi mai sallama din Ka ga wannan akwai maslaha wajen yi mai sallama din to haka wajen daina yi mai sallama din nan ma za a kalli maslaha wani ya ga ana kyamar shi ba a tanka mashi ba a mai sallama zai sa ce me yasa mutane suke mun haka saboda kaza ne tubarin barin tuba daina kun fahimta to kaga yanzu anan a kaurace addini mai sallama yayi amfani wani kawo lokacin da aka dauki wannan matakin sai ce to tun da ba a yi mun magana ni ma ban kare mu kowa magana sai a kara nesanta shi da musulunci to kaga irin wannan gabar ba maslaha to ko a haka din akwai abubuwan da mutum sai ya kalle su sannan zai auna sai ga yin sallamar shi ne maslaha ko barin sallamar shi ne maslaha mun fahimta wannan in an same shi baya cikin yin abu sannan akwai wata ƙa'ida wajen malaman da'awa yana daga cikin fikihun da'awa wani in kai masa nasiha ko kai mai wani abin ga wannan nasihar taka ƙila yin da yake sha sai je ya sha giya ma gaba daya to yanzu a nan ko nasihan ma gara kawai sai ku sami ido to idan mutum ma ya kai wannan matakin to sai a sami idanu a bashi da allah <laughs> mun gane to kullum shi ma'aunin musulunci ne shi musulunci jawo mutane yake baya kyamar mutane baya kora mutane to kuma irin waɗannan maganganun za a galibi babu hadisi sai dai fatoyin malamai mun gane kunga ko a cikin mai ahalari malam abdurrahman mai ahalari me yake cewa ya maganar fasiki ko ya ce menene illa an kuna fasikan sai ya ce faya jubu hijira na idan fasiki ne wajibi ne a ƙaurace masa to in ka ƙaurace mashi sai ya ci gaba da laifinsa riba aka ci ko asara an yi asara amma gidan ba kaurace mashi ba za ka samu kafa wadda za ka jawo shi mun fahimta to wannan dai allah shi ne mafi sani za mu ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama waɗansu mutane masu laifuffuka ya yi akwamadetin dusu? wannan dai shi ne abinda malamai suke cewa a gurguje kuma a taɓaice malam ya ce babu man taraka salama alal mutakhalliki wa ashabin ma'asi wannan babin zai karantar da mu wanda ya bar yin sallama ga wani mutum almutakhallik wanda ya sa zobe na zinariya shine almutakhallik ko na azurfa ko ya sa agogon zinari ko agogon azurfa wa ashabin ma'asi da kuma ma'abuta saɓon allah ma'abuta saɓon allah ƙadal imamul Bukhari, haddasa zakariya ibn yahya ƙala haddasa dalƙasimu ibn al-hakami al-uraniyu قال أخبرنا سعيد ابن عبيد الدائي عن علي ابن ربيعة عن علي ابن أبي طالب قال wannan daga aliyu ibn rabi'a shi kuma aliyu ibn rabi'a ya karbo daga sayyidina aliyu ya karbo daga sai na aliyu shi kuma sai na aliyu sahabi ne ko sai na aliyu kala ya ce marar nabiyu sallallahu alaihi wasallama ala kaumin fihim rajulun mutakhalliqun bi khaluqin fa nadara ilaihim wa sallama alaihim wa a'rada anin rajuli qala bayna ainihi jamratu to sai na aliyu ya ce wata rana manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya gita ta gaban waɗansu mutane a cikin waɗannan mutanen rajulun akwai wani mutum mutakhallikun bi halukin wanda ya yi ado da zinariya ko da eh, eh, ya yi ado da zinariya ko azurfa shi ne mutahallikun bi halukin fanadara ilaihim wa sallama alaihim shi wannan mutumin sai manzan Allah ya kalle wa sallama alaihim su kuma sauran mutane sai ya musu sallama kenan sallamar da manzan Allah ya yi banda shi wannan mutumin kun gane abin da yake nufi ya kalli wannan mutumin ya musu sallama ma'ana wannan mutumin shi bai saka shi cikin sallama ba faƙalar rajulu sai wannan mutumin ya ce a a rasta anni ni baka kalle ni ba ko ka juya ba ƙalisai sai manzan Allah ya ce bai na ka jamuratu a garwashin wuta na gani ne tsakanin idanuwanka wannan yana wannan zinarin ko abin ga a goshinsa ko a jikinsa ya sanya shi ba a hannu ba tutun da an hana namiji ya ado da irin wannan sai mun Allah ce garwashin wuta na gani a gabanka a tsakanin idanuwanka mun gane so wannan sai yake nuna cewa kenan idan mutum ya irin wannan adam kenan ba za a yi mashi sallama ba ba za a yi mashi sallama ba abin da azurfa zinari ƙala haddasa na ismailu wale kusa bai kalle shi ba bai kalle shi ba bai kalle shi ba kamar yana zaune nan sai bai kalle shi ba sai ya kalli waɗannan sai mai sallama a cikinsa yake an za ka sai bai kalli gefen da yake ba bai kalli sashen da yake zaune ɗin ba a cikinsu sai ya kalli sashen da babban da shi sai ya sallama kaga wannan zai abin da za ka nuna gefen mutane yake misali in zaune suke a haka to shi yana gefe guda haka ku sai manzo Allah bai kalli gefen da yake ba sai ya kalli ɗayan gefen sai ya masa sallama kuma da ya mai sallama kawai sai ya ci gaba da ko zama ya ci gaba da ilimin musu sai mutum ya ga manzan Allah ko kallon shi bai yi ba shi ne sai ce to ka juya mu sai manzan Allah ya ce ai abinda na gani a tare da kai na hmm. za mu zo bari mu zo za mu yi ɗanyi wannan bayanin bari mu gida hadisan bayanin zai yi cikin ce قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن ابن أجلان عن عمرو ابن شعيب عن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن الآسي ابن وائل السهمي عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a hannunsa akwai zobe na zinariya mun gani a hannunsa akwai zoben zinariya to shi kuma namiji an hana shi ado da zoben zinariya da haka fa a aradar Nabi sallallahu alaihi wasallama a sai da Allah ya juya mai kai ya juya masa baya bai fuskance shi ba falon mara an rajulu karahi ya tahu da manzan allah da wannan mutum ya lura abinda ya sa manzan allah ya masa haka saboda wannan zobin ne fa'alƙa alkhata sai ya cire wannan zoben ya wurgar da shi wa kada khataman min hadidin falabisau sai je ya samu zinari zobe kai na bakin ƙarfi hadid shi ne bakin karfe karfen da ba azurfa ba zinari ba ya zama hadid fala bisa sai ya sanya shi watan nabiya sallallahu alaihi wasallama sai ya zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam Kada sai manzan allah ya ce haza sharrun haza hilyatu ahalin nar faraja faɗarahu wala bisa kataman min warakin fasakata anhu biyu sallallahu alaihi wasallam da ya zo da bakin karfan nan sai manzo Allah ya ce hadha sharru wannan ai sharri ne ka sanyo wa hannanka hadha hilyatu ahlin nar wannan adan yan wuta ne bakin karfe ba adan yan wuta ne na <laughs> adan yan wuta bakin karfe na ado ado hilya kwalliyatu ba ka sado ba eh ko ba da ake cewa yawa hilya hilyatu ahalin nar wannan kwalliya ce ko ado na yan wuta fara ja'a fada rahafu wannan mutum ne sai ya koma sai ya cire wannan fara ja'a sai ya dawo wala bisa khataman min warqin sai ya sa zoben azurfa fasakata anhu nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya shu bai ce musu kobe ba su <laughs> kaga sa zobe namiji zoben karfe ake zoben azurfa to za a sanya amma da zofan zinari wannan haramun ne namiji ya sanya zoben bakin karfe shine da aiko shi ma ba a sanya manzo Allah ce wannan ado ne na yan wuta to ba a sanya shi Allah saurara to kaga yanzu zinari amma ya halatta mata su sanya ya halatta mace ta sanya zinari na zobe ko yan kunnen zinariya ko sakar zinariya amma namiji haramun ne a musulunci ya sa zoben zinari ko ya sanya agogon zinari ko ya sa biran zinari ko ya mai ado a kujera ko wani abu kawar haka duk an hana ko amfani da kofin zinari ko cokalin zinari an hana amma duk mata su ya halatta su saboda su da macen mutanen adoni. awa man yunashu fil ilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin haka Allah ya siffanta mata alqur'ani sai manzo Allah ya shiru wa alaikum salam to ya banga cin karo tsakaninsu ba sun ci karo na? a bade bade kace hmm. yau na zinarin bayan cewa ya samu ai je ka samu ba je ka saba ne ba ka fahimta ba nan ba manzan allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta cin baya aka kawo kulla ta dibaji dibaji nau'i ne na alhariri sai na umar ya je ce wanda Allah ya rasu lillahi ga kaya ka saya sai ce wannan kayan na yan wuta ne sai umar ya maida musu wata rana kuma sai aka kawo manzan Allah kyautar irin waɗannan kayan sai ya karba sai ya aika wa umar shi gida sai umar ya ci ciko ya ɗauno shi ya zo wajen manzan Allah ya ce ya manzan Allah za ka aika min shi bayan na ji abin da ka faɗa sai ce ka je ka ba wani mana waye umar ya aika mashi ɗan uwan shi shi ɗan uwan mushirki ne a maka sai aika mai shi ce malam kana fahimta so kaga je ka samo bakin zi ko da walau khataman min hadidin haka manzan Allah ya ce amma ya ma sabo to kaga a shi kenan <laughs> kaga bai ba sabo ba je ka samu ana ya ce mace je ka samu na zinari je ka samu ba shi yake nuna cewa an ce ya saka ba a ana son ya kawo wani abu ne mai valu wanda za a ɗauka ya sadaki da shi so babu cin karo da haka ba wani wanda ya share wani <laughs> ka gane ta allah samu da shi wa alaikum salam na bakin karfe a shi wannan na bakin karfe ko shi mata ba za a saka ba zinari duk zoben da za a saka zinari ne ko azurfa akwai tagulla waɗansu malamai suna ganin tagulla babu laifi amma bakin karfe ba a amfani da shi kayan yan wuta ne wanda allah ya so da mace da namiji duk ba za su yi amfani da shi ba amma zinari mata an halatta musu shi kawo namiji azurfa kadai aka yadda ya amfani da cikin karakuna ya aro da shi sai ta gulda ne kamar yadda wasu malamai su yi amma bakin karfe da zinari shi kuma ba zai amfani da su ba ka gane ta kuwa mace za ta yi amfani da zinari eh ne to inda na karhe ne bai hadith to inda na karhe ne shi ne ake magana a'a wannan in an ce bakin karhe an aka ce baki yawwa ana nufin kazan steel kadisan karhe aiko karfen da ba zinariyo ba azurfa ba to ya zama bakin karfe ba wai ana nufin siffa ce cewa shi karhen baki ne ba ba haka ake nufi yanzu an dina yin su mako an na yi to <laughs> allah sauki albani ya yi dogon bayani kan waɗannan abubuwan a littafin sa'ada bu zifaf ya yi maganganu sosai a kan zinari da azurfa ɗin da kuma shi baƙin ƙarfe ɗin to ƙarar bukhari haddasa na abdullahi ibn salihin قال حدثني الليث عن عمرو هو ابن الحارث عن بكر ابن سوداء ابن ابن سوادة عن ابي النجيب عن ابي النجيب عن ابي سعيد قال اقبل رجل من البحرين الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد وفي يده خاتم من ذهب wa alaihi jubbatu haririn fantalakar rajulu mahazunan fashaka ila imra'atihi faƙalar da allah bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa jibbataka wa katamaka fa'alƙihima sun ma'ud fafa'ala faradda salama faƙala ji'tuka anifan fa'a a rasta anni ƙala kana fi fiye jamrun jamurin nar faƙala da ƙadaci itu idan bijamrin kafirin ƙala inna ma ci bihi laisa bi ajaza anna min hijaratin harra walakin nahu mata mata'ul hayatin duniya ƙala fabi ma za a takattamu bihi ƙala bi halkatin min waraƙin au sufrin au hadidin to wannan hadisin an karɓo shi daga bakar ibn sawadata an abin nujib ana bi sa'id daga abu sa'id ƙala ya ce akbala rajulun min ne wani mutum ya zo daga bahare ilan nabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi sai ya sallama da ya sallama falam ya rudda sai manzan Allah bai karba ba sai manzan Allah bai karba ba wa fi yadihi khatamun min zahabin a hannunsa akwai zinari akwai zobe na zinari sannan mi yawa wa alaihi jubbatu haririn sannan kuma yana saye da jabba ta alhariri mai jabba kusan jabba riga ce ku ya take wadda ke ƙarƙashin mabari ya ba h kama h ciki ita ce jabba a ba jamfa ba ya ake cewa jamfa ake cewa ko jabba eh, akwai jabba ko to ita jabba ɗin ita muke magana ita ya take na? eh tana da aiki akwai yanzu an daina yanta sosai na? yautar sarakuna ya take ita

shi wannan mutum ne da ya zo ya sa jabba wa alaihi jubbatu haririn wannan jabba kuma da ya sanya ta alhariri ce kaga abu biyu da aka haramta an haramta zinari ya sanya an haramta alhariri kuma ya saka to yana zuwa manzo Allah ya daure ya yi mai sallama ya ki amsa fantalakar rajulu mahzunan wannan mutum ne sai ya tashi ya tafi gida yana bidin ciki to ya zo manzo Allah ya yi masa magana fashaka ila imrati da ya koma gida sai ya faɗa wa matar sai ce to ni fa ban san abin da na yi wa manzan Allah ba na dawo na mai sallama ko bai amsa ba to sai wannan matar tana da tana da tunani faƙalar sai ta ce mashi la'alla bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa wa khatamaka sai ce to lalle ina ji wannan jabba da kasa da zoben da kasa su ne suke da matsala ka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka fa alƙihi ma sun ma'ut ina baka shawara ka cire su ka cire wannan riga ka cire ka koma ka gani zai ma zai amsa ma ko ba zai amsa ba fa farar da salam sai ya haka ya cire zoben ya cire jabbai sai ya koma wajen manzan Allah yana yin sallama farar da salam sai manzan Allah ya mai mai sallama to mutumin bai tsaya fa faƙala sai ya ce ji ituka anifan fa a arasta anni ya rasu da ɗazu na zo amma na yi sallama ba baka amsa min ba yanzu kuma ka amsa min ya abin yake ƙala sai manzan Allah ce ka na fi yadika jamurin minna hannunka akwai garwashin wutar jihannama faƙala laƙada iti idan bi jamrin kafirin ya ce to in kawo haka ne na zo da garwashin wuta da yawa saboda ai shi da ya je daga baharin ya yi tsarabarsa ya taho da su to ya taho da su da yawa ke ya taho da su da yawa to kuma an ce garwashin wuta ne sai ce to in kawo haka ne na taho da garwashin wuta mai yawa kenan qala inna ma ji ita bihi laisa bi ajza anna min min hijarati harra yace ai wanda nazo da shi abubuwan da nazo da su yace laisa bi ajza anna ba za su wadatar da mu ba min hijarati harra kamar dutsen harra dutsen alharra waɗansu 'yan duwatsu ne a madina ake samun su 'yan ƙanana haka sun yi kama da ya sunan za a ga wata kankara ake ce mata wata ya karama saukowa ya wato ita ya karama to to dutsen alharra din ya yi kama da ita ma'ana abinda yake so nuna ya taho da su da yawa ta yadda ko da dutsen harra aka ce ka samu to kila aka samu a kusanta da wanda ya taho da su za su iya zuwa daidai ka shi ya zuwa za a yi akwaso abinda yake nuna ya to da irin waɗannan zabban da yawa sai ce walakin na humata ulhayatun duniya sai dai tun da an ce ba a saka ai ba wani jin daɗi ne na ɗan duniya ɗan kaɗan tun da za a saka a lahira bar a yi haƙuri kenan to ƙali sai ya ce to fabi ma za a takatta mu bihi to sai ce to ya rasu tun da ba a sa zinari da mi za mu yi zobe kenan ƙada sai ya ce bi halkatin min warakin ku yi zoben azurfa au sufurin shi ne tagulla ɗin ko tagulla au hadidin ko bakin ƙarfi zina a azurfa ko tagulla ko mi ko bakin ƙarfi to ya kenan can baya an ce kayan 'yan wuta ne nan kuma an ce a yi da shi a bayan kare <laughs> duka an ce a hana ya ke nan yawwa hadisin za a duba ya inganta ko bai inganta ba in ya inganta shi ne za a fara tunanin ya za a yanko ko bai inganta ba shi ke da an huta to an huta don hadisin bai inganta ba akwai albani rahimullahu ta'ala ya raunana wannan hadisi sai hadisi ne da ifi to kaga hadisin bai inganta ba balle a ce yana tabbatar da saka sai dai sanya cewa a saka zoben azurfa shi wannan ya inganta haka zoben sufura shi ma haka amma na hadith shi wannan bai inganta ba so kaga wanda ya irin wannan wanda ya ado na haram ya saka alhariri bayan musulunci ya haramta ba za ka yi mai sallama ba shi ne abinda ba mai yake karanta ko ya sanya zoben zinariya in ka gan shi ba ruwanka da shi ba za ka yi mai sallama ba mun gane to Allah sa mu dace wa alaikum salam a bai ake magana shi nasi in ya zo to tsaye da shi ake inda ya tsaya da ka buɗa shi to sai a samu matsala nan kuma ake samun mushkila a waɗansu malaman in nasi ya zo sai su buɗe shi to sai su ta kawo waɗansu abubuwa wanda ba dalili a kansu to ba a nasi in ya zo a kulle to sai a kulle shi a nan yanzu ana maganar baƙin zobe to ba za mu ce sauran abubuwa ma ba za su shiga ba shi wancan zinariya sauran abubuwa da akwai shi alal itlaq aka hana namiji amfani da shi zinariya sai aka ce na mata ne tunda kaga wanda Allah ce duk wanda ke shan ruwa a kofin zinariya wuta yake sha makan shi to irin haka kaga duk an hana to amma shi wannan bakin karfe ya tsaya kan zobe ne kadai kamar da na ce kundu eh, kun duba adabu zifaf nan albani ya yi banganu sosai ya kawo ya yi dogon sharhi akan amfani da waɗannan abubuwa na zinari ɗin da kuma azurfa allah samu dace to yana gana ana ya kamata mu tsaya idan allah yi mu bayan sallah kenan sai mu ci gaba daga inda muka tsaya a kira sallah amin ya rabu alamin